emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kiberetiko alak, segitu behaznik! Segitu behaznik! Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine! Errekara initik ez!

kultur atalarekin segituz, gaur eh, konpainia baten ezagutzeko tartea hartuko dugu eta bereziki tartean antzerki konpainia hartzen dituen hiru proiektuetariko bat dugu hurbildu araziko eh, Mari de Jong taldeko kide batekin mintzatuko baikara hain zuzen. Jokin oregi dugu, zuzendari artistikoa ezta? Bai, gala esera. <laughs> Kaixo egunon bai. E, esan dugu, eh, tartean antzerki konpainaren baitan aurkitzen den eh, taldea dugula zuena, izan ere hiru proiektu artistikoa biltzen baititu tartean antzerki konpainak, ez da? Bai, e, eh, ala da. E, eta guk, e, kasu honetan, ba, bueno, Mari de Ionen e, izenarekin, e, ba, bueno, e, umentzako, ero familia osoari zuzendutako e, antzeslanak egiten ditugu. 2008an sortu zenuten eh, taldea, esan duzu familia osoari zuzendutako antzerki gintzan, eh, oinarritzen zaretela, eta mm, esango gu zuen eh, talderen berezitasunetariko bat dela ere, hitzik gabeko obrak e, ba, atontzen dituzela, Bai, e, alaxe da. E, aziera, azieratik ala erabaki genuen, e, guretako e, erronka bat zen. E, bueno, ordura arte ba, e, egindako lan guztietan ba, itza erabiltzen genuelako. Baina, e, bueno, e, emaztea eta biokasi ginenean ura e, markelinekin ibilitakoa zen eta hitzi gabeko antzeslanak egiten zituzten eta xarma berezia dute antzeslanok eta Eta ez dakit, erronka moduan ero horrela erabaki genuen, eta eta alaxein genuen lehena, eta ondo atera ez, ba, bigarren ere alaxein genuen, eta eta aurrerantzean e, alaxe itzi gabeko espektakuluak egitea erabaki ginuen. Esan duzu erronka moduan hartu duzuela, e, pentsu nik e, eh, itzi gabekoa izateak obrak e, eh, mugak irekitzen dituela, baina aldi berean ere zailtasunak ez obraren ba, nondik norakoa azaltzerak urduan. Bai, e, egia da, e, hizkuntza berezia dela itzigarrekoa e, eh, baina aldi berean eh, oso antzarkirako, oso aproposa dela e, sinistuta gaude e, zuzenean iristen baitira emozioak eta jendea egunkitzen da ba ekintzarekin eta eta keinuekin hasieran esaten genuen testurik gabeko lanak zirela baina baina egia esan eh, ez ez da egia ez eh, testua badago testua badago intentzioa badaude aktoreak eh, edo pertsonaiek erakusten dute euren barne egoera nolakoa den eta eta azken finean bana puri purian daude horren sentimentuak eta emozioak Ba, halas, eh, ibilbidea biatu zenuten 2008an, ordutik eh, bain bat obra erakutsial izan dituzue, orain laugarrenarekin zabiltzate kibubu lanarekin hain zuzen? Bai, hori da. E, kibubu gure laugarren eh, ikuskizuna, e, gorila baten gora berak, bueno, gorila bat eta bi paliazoren arteko egora bera kontatzen ditugu ba, askatasunaren eta respetuaren inguruan e, e, egindako espektakulo bada eta horrekin ari gara eta bueno ba nahiko pozik egia leku askotan ibilia gara eta leku askotan ibiltzekoak <laughs> Bai, batez ere irakurri denez festivaletan, ez da? E, Frantzian, Holandan, Polonian eta Estatu Batuetan ere hainbat e, festivaletan parte hartzeko aukera izan baituzue. Bai, e, egia esan, ba lehen aipatu duzunez, ba itzik gabeko izaki, ba, ba gure lana e, egia da ba kanporatzeko e, errezagoa dela. Edo zein e, e lurraldetan, herrialdetan e, ikusteko modukoak, ero bezalakoak dira e, gure lanak eta bai, ba, eh, zuk aipatu dituzun leku horietan eh, egondakoa gara, eta kiburekin esaterako, ba, ustalean, e, eh, abinonen de egongo garaango jaialdian, eta, bueno, ba, pozarren gaude. Abinonen izango zarete eta iparraldean? Iparraldean oraingoz ez dugu datarik, baina bueno, iparraldetik oso gertu, e, maiatzaren hogeta iruan bertan, egongo gara mugatik oso gertu, hau da, irunen e, amaia antzokian e, izango gara gurekin, beraz, e, en fin, animatu nahiko nituzke iparraldekoak ere ba, bertaratzeko, ba, ba, nahi badute gure lan ikusi. Gainera azpimarratuko dugu, hainbat, sari ere jaso dituzuela lan unekin, eta sari hoiek ere errazten dizuet ez da, bazuen lanen edatzerako orduan? Bueno, e, sariak baino, e, guk parte hartzen dugu urtero urtero ero, ez egia esan e, urte eh, eh, ikuskizun guztiekin parte hartu izan dugu bi urtean baino egiten ditugulako eh xixonen egiten dan e, egiten dan jaialdi oso garrantzitsu baten e, feten jaialdia da eta bueno ba erakusleio oso oso e, garrantzitsu importantea da e, bertaratzen direlako ba, ba, kasu honetan Espainia osoko programatzaileak eta eta beste leku askotako programatzaileak ere bai eta han izan geran guztietan ba harrera ezin hobea jaso dugu eta eta eta han ikusten da ba, bueno, proiektu batek ba, etorkizunik izango duen edo ez et, ze horre, jokoan asko baitago. Eta mm, kiburekin, ba, bai, ba, bizari jaso genituen, bertan, eta horretaz gain, ba, bueno, e, ba, eta ez, erantzun oso jaso zuen, e, eh, gandik, eta, eta handiko nako bidea, ba, eh, nahiko paroa izan da, bai. Ba, jokin horregirekin ari gara mintzatzen gaur, Mari de Jong eh, taldeko taula zuzendariarekin hain zuzen, eta jokin, e, eh, irakurri dut egunean, e, zuek diozuela, eh, umek bizitzako gora berei aurre egiteko ezinbesteko nolabaiteko egonkortasun emozional bat behar dutela, eta antzerkia baliabide ezin hobea dela ez, eta helburu horrekin e, pikin bat lan egiten duzue? Bai, e, bai, e, ez da nola nahiko erronka, ez da. E, eh, guk uste dugu antzerki oso tresna egokia dela. Eta batez ere, eta gu horretza, horretan e, saiatzen gara, e, buru belarri, e, batez ere guretzako oso importantea da, em, antzerki irera joaten direnean umeak em, normalean em, eh, eskoletako em, bueno, eskoletara zuzendutako ikuskizunak em, eh, salbu, ba, normalean helduekin joaten dira. Em, eta guretzako oso importantea da E, eurekin historiak partekatzea, baina ikusleen artean ere emozioak partekatzea. Hau da, guretzat oso da importantea eh, amalaba bat, edo, en fin, ez dakit, eh, eta zein eh, heldu eh, umeerekin, eh, biek bietara ba, gozatzea ikusten ari diran erekin. Eh, guretzat eh, plazer handia da ikustea zela egiten duten barre eh, biek batera, ero nola eskatzen dioten eh, musuzapia patak besteari ba, negar ari direlako biak, ez da. <laughs> Eh, oso, oso importantea da eta umentzako oso esperientzia berazgarria da e, helduekin emozioiek partekatzea eta eta bueno, eta hitz egite antzerkiari buruz eta eta mm, ondorengo orduetan esan nahi dut, ezta? E, geratu deia hor ausnarketarako e, zerbait eta eta etxean ere jarrai dezatela pixkat pixkat sakontzen ikusi duten horretan eta mm, konbentzituta gaude hori oso importantea dela ze ala izaki astuko e, bizitako esperientzia. Nik gogoan dituta, esaterako ba e, nere e, aitarekin umetan nola ikusten genuen telebistan e, adibidez Chaplinen, ero Buster Keaton, ero Harold Lloyd, ero alako artisten lanak eta Eta nik goguan dut esperientzia hori batez ere nire aitarekin ikusten dituelako, ez da? Eta nola egiten genuen barre bion, nik gogoan ditut e, eh, txapilnenen gora bera, baina gogoa ditut ere bai aitaren eh, algarak, barre algarak, ez da? Eta horrek, ba, bueno, batzen zaitu eta eta nola eh, ez dakit, herri baten parte egiten zaitu, ez da? Umea gisa. Mhm. Ba, gogoraraziko dugu, eh? mendik eh, gutxira, maiatzaren ogoita iruan, hain zuzen, irunen izango zaretela maia kulturzentroan, eta zuen azken lana eh, ikusteko aukera izango dugu. Kibubu, esan duzu gorila baten eh, bueltan egindako obra bat dela, kontatuko diguzu pitxin bat gehiago? Bai, e, bueno, ki, kontatzen dana da, bueno, bi paillazo ero klaunen arteko gora berak. E, eh, haietako batek erabakitzen du urrengo e, eh, emanaldirako ba prestatu behar dutela zerbait berezia, zerbait ikusgarria dena eta horretarako eh, erabakitzen du eh, gorila bat, benetako gorila bat e, ekartzea, erostea, e, irugarren eskuko bat, <laughs> gorila e, bere xixiamarra, eta eta hala egiten du. E, bigarrena ez dago konforme, e, arek hartutako erabakiarekin, baina, baina bueno, azten dira, edo azten da, eietako bat, ba, gorila hori mendean hartu nahian, eta pizkat e, erakusteko zertan izango den, bat kastatu behar duten ikuskizun hori. Eta, bueno, ba, hor arte kontatu baldut, ze eh, gero gertatzen direnak, e, eh, enfin, eurek uste baino sorpresa handiagoak hartzen dituzte, e, nahi horretan, eta, eta maieran, batez ere amaieran, e, ba, gorilak baino eurak izango dira e, ikasgai oso importante bat jasoko dutenak. Eta kuriosi ez ez dizu galdetu, baina eh, familia osoari zuzendutako obra bat eta zari garela esaten dugunean, e, bada adintarte mm, bat eh, diote mm, ze urtetik aurrerako e, gaztetxoi edo umei begira zaudete? Bai, oso, oso galdera ona da, ze adintartea, karo, umeen artean, helduen artean, eh, ez dakit, hogeta marrurteko urteko baten, eta hogeta mar bosito berrogoi urteko baten eh, arteko aldea, ba, ez da horren nabarmena. Baina umen artean e, urte zurte e, aldaketa sakona gertatzen dira. Eta beraz, ez da, ez erresa hori neurtzen. gure lanak izaten dira, normalian, ba, zei urtetik gorako entzat. Eh? Horrek ez du esan nahi, hiru urteko batek eh, ikusi ezin duenik. Hiru urteko batek ere eh, gozatu aldu ikusten duenarekin, beste maila baten ulertuko badu ere ikusten ari den hori, ezta? E, baina, bueno, guk esaten dugu normalean, zehoz esate aldera, e, ba, sei urtetik, e, da amasei urterako e, pertsonendako egokiak diren espektakuluak e, egiten ditugula em, hortik bera, e, egia da, e, aurrantzerkia eta entzuten dugunean, ba, e, guk eramaten ditugula gure aurrak e, oso umetati, batzuk hilabeteko aurrak ere eramaten dituzte e, antzokietara, eta hori entzat agian ez, da e, egokiena. E, zaila da, bai guraso entzat asmatzea, eta baita e, artistontzat ere zaila da asmatzea adinarekin eh, sorpresa handiak hartzen direlako, abibidez, ba, lehen esan dudan bezala, urteko bat eh, izugarrizko gozatu aldezake gure obra batekin, eta igual bost urteko batek, bagian ez du, ez oso ondu lartu, ero gertatu eh, daiteke. Baina, bueno, eh, gu saiatzen gara pentsatzen, E, eta hala izaten delako eta sorpresa handiak hartu izan ditugulako ikasten ari garelako ere bai gu urtez urte, e, umeak guk uste baino askoz ere e, inteligenteagoak edo azkarragoak e, direla. Eta, eta arrapatzen dituzte historiak bere ala, eta oso ondu ulertzen dute, eta horregatik saiatzen gara guk, bizkat ulermen mailan ere, bueno, e, ausartak izaten, ausartak izaten, zer, bestela, e, gerta daiteke ba pizkat e, gutxi eztea e, euren e, gaitasun hori eta hori ez dutuzte komeni zaigunik. Ez dudarik ez. Ba, jokin noregi plazer bat izan da zurekin e, egon izana eta itzorduarekin geratzen gara eta pentsu dut beste hainbat itzordu ere izango dituzola hemendik aurrerantzean. Bueno, ala beri. <laughs> Eskerrik asko da zuen interesagatik. Izan Ongi bai. ...Cultur Alea. Ba gure gaurko kultura talarekin segituz, orain guntan, ba, musikan zentratuko gara eta diska berri bateta zintesatuko gara hain zuzen. Lain taldeak bere irugarren lan aurkeztuko baitu mendik gutxera. Eguerdiko amabietan, donostian koldo mitxelena liburutegian hain zuzen, tximeletak izenburupeko burupeko, bilduma du aurkeztuko alaba da, rock eta pop erritmopean atondu duten lanaren inguruan mintzatzeko ere aukera izanen dugu guk eta lain taldearen azken lanari buruzko setasunak bilduko ditugu gondoko egunotan. Bien bitartean, diska berruntako aurrerapen kantuarekin geratuko gara, irudiak. Irudiak. Bause izan da entzule, garkoak eman duen guztia. Nere aletik, besterik ez nahi duzun arte. Aio! galtzak ez du bihotzik Ez gaztan berak ez zurrik Enian uste erraiten ziela Aitonen semek gezurik Bere terre eti Meskatiari ez diki Abileta soe eginezan Ageri denez

Leio batetik bestera Jaunkuntia gizala Traidore batek bezala Bere terretxe aigu kampurat Utsuliko iz bere ala. Bizirenak Bizi denak horrik du bazko gaierdi ondua Marizan zen lastera, osmen biletan behera Bibelainez ere estan sartu da lakarri buzta nobia Hik baiuan asemerik, berret besterik espeldoi aldian dukilik, habilera bizirik espeldoiko alaba, margaita deitzen dena Berret odoletarik, haurkaz ari da! Ez beldoiko bukata Ala bukata ezera Bereteretzen atorretari Irudozena umenda Bereteretzen atorretari Ludo c'est na humenda. zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zen bat irauten duen. Gideretik doanak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat ne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine. Errekala ez!